mahoro kuri mwebwe mwese mwahisemwo hadiyo y'isanganiro mu buhinga bw'ivyuma hari Erika Dogo amakuru ndabashikiriza kuri no mutaga nayo agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ibwirizwa nshingiro rishasha ngo rirakwiye gutangura gukora ritabangikanijwe n'irya kera ni icyifuzo cy'umugambwe Frode Bunyakuri uwurongoye kefa n'ibizi agasigura ko hari ingingo ziri mu ibwirizwa nshingiro rishasha zivuga neza ko iryo mu bihumbi bibiri na gatanu rihinduwe risubirizwa na rishasha murabyumva muri ano makuru abadandaza bo ku isoko mfatakibanza rya jabe baranegura ingena batamenyeshejwe ibijyanye n'ihindurwa ry'isango yo kwinjira isoko rishasha ryari ritegekanijwe ku igenekerezo rya mirongo itatu ukwezi kwa gatanu ubu ngo barihishwe ibibanza bibiri batariko baraninjiza ayo mafaranga nk'uko babyemeza abayoboke b'umwigemeze biyangenda kumana bamwe barasubiye mu miryango yabo bakaba batarekuriwe kwegera ibusinde aho bahora bahurira gusenga biranezera imiryango inababazwa n'ingene ababyeyi bavuye mu buzi abana nabo bagasa amashure Dasuye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri makuru mu rurimi rw'ikirundi tubwira duhereye muri politike umugambwe Frode nyakuri ufise icifuzo cy'uko ibwirizwa nshingiro rishasha rita ritangura gukora ritabangikanijwe itisunze ibwirizwa nshingiro rishasha kandi iryo naryo ryategerezwa ngo gushirwa mu ngiro ijana ku ijana kefa n'ibizi yavuganye na leonce bitariho nk'ubu ingingo y'ijana na mirongo irindwi n'umunani yavuga ko leta igizwe n'umushikiranganji wa mbere n'abandi bashikiranganji gushikana amasaha nta mushikiranganji wa mbere dufise urumva leta ntirubahiriza ibizo shingiro nshasha dufise hanyuma ingingo y'ijana na mirongo irindwi n'icenda ikavuga yuko leta eh, ni ukuvuga guverinoma umukuru wayo ari umushikiranganji wa mbere nk'ubu umuntu arebaza ati none ko umushikiranganji wa mbere atariho ninde mukuru wa leta turabyenda bw'izo shingiro ica kabiri tatu bazi ko twahorana ivyegera bibiri vy'umukuru w'igihugu n'ubu nivyo bikiriho hanyuma amabanga bijejwe yari mwibwizo shiro rya kera n'iri dufise uyu munsi nta namwe vyanditse zo bajejwe umuntu yabaza ati none gushika amasaha ivyo vyegera bibiri vy'umukuru w'igihugu bijejwe iki na rero dufate duti Icyo ciza boshira mu ngiro irwizo shingiro gashaho inzego zotekanywa naryo kuko ingingo y'amajana mirongo umunani ivuga ko inzego zigumaho ku bwanyu kano kanya ni bemeza yuko ivegera bibiri z’umukuru w'igihugu gihugu kumbure n'abandi bagize leta biteye ingorane urumva iyo hariho nk'inzego zidafite icyo zijejwe cyanditse mu mategeko agenga igihugu hakaba ari zitekanijwe zitariho umuntu aravuga ati none mbega izo zitariho ibyo bari gukora bice bikorwa nande izo ziho zidafite icyo zijejwe mw'ibyizo shingiro baca bakora iki bisunze iki hari uwogira ati muri forode y'ubunyakuri murindiriyemo ikintu twebwe cyo dushyira imbere ni uko amategeko yubahirizwa icyo turindiriyemo ni uko tubona ibyizo shingiro abanywanyi bacu batoye yokorezwa nuko baritoye nico turindiriyemo mugabo mukagira muri rusange muti ibwizwa shingiro ryahora risezererwe burundu hakore nshasha je nibaza ko sivyo dusaba ahubwo ibizo shingiro dufise uyu munsi nivyo rivuga ibwirizwa nshingiro rishasha rihonyanga demokarasi akaba yakuwe ku itelefone na Elimbere nibigira ikiragishira uburundi uyu munsi ni ihambwa ry'amasezerano y'arusha ni ihambwa ry'ibwirizwa shingiro ry'umwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ni ihambwa ry'ibiganiro ubwanyu rero birashara inkenerwa yuko hatunganywa ibindi biganiro ibiganiro byotunganywa ubu nibaza yuko ataco byoshikako yoba yaheze ndabyibaza ibyo byo kutitoza icyo tigo y'uburundi murasoma neza nk'ingingo y'ijana na mirongo umunani yavuga neza ko kuva uyu munsi mu nama nshingamateka ibice mirongo itanu na kimwe ku ijana aribo bazotora amategeko uyu munsi rero ndfdd birenze ibyo bice mirongo itanu na kimwe kubigera mu nama nshingamateka ni ukuvuga ko abashingamateka bo mu migero y'abarundi uyu munsi babarungitse mu buruhuko bazo ibyo rero niyo ubwoba ni ukuvuga yuko atamutima bafite Pankase Timaye avugira urunani rw'abatavuga rumwe na leta Senarede mu gutsimbataza intwaro ibereye agateka kazina muntu ukwishira no kwizana hamwe n'ubwigenge bw'ibimenyesha makuru ivyo ngo vyotuma hugururwa urubuga rwa politike kugira amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ashobore eh, gutunganywa neza bamwe mu bayoboke b'umwigemeze biyangenda kumana bari barahunze igihugu baratahutse kuva mu ntango z'ukwezi kwa kane abaganiriye na bagenzi bacu baremeza ko atangorane bagira mu kibano umukenyezi umwe muri baremeza ko be na bagenzi b'ubu batakije Businde nk'uko byahora kuko ubutegetsi bwabi Hanije umugabo wiwe arashima ko we n'abana biwe bagarutse ariko akababazwa n'uko nk'abana batasubiye kwiga bamaze imyaka ishika kuri ine barahagaritse ibyigwa n'inkuru tubaza mihaye kanyange yagendeye umuryango njyewe mu kibano nta ngorane ndahafise abo twabana tuvugana neza nk'uko twari dusanzwe uyu mukenyezi dushimye kumwita Sezariya muri ano makuru tumusanze muri quartier yo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura tuganira yicaye muri salon afise ishapure mu ntoke apfunze igitambara abakobwa biwe batatu nabo nyene bambaye amashapure bafunze n'ibitambara numwe mu barundi bari bahunze igihugu basanzwe bayoboka inyigisho z'umwigemeze biyangenda mana ugupfunga igitambara kwambara akaba abiha insiguro yo muri bibiliya umukenyezi mu bakorenti cumi na rimwe ikibanza cya cumi na rimwe niho batubwira neza umukenyezi ingene yambara akikwiza rero n'ibyo bitambara niho jewe nabikuye hanyuma nca numva biranezereye kuko ndi umukenyezi n'umwana w'umukobwa mu bisanzwe n'umukenyezi rero yumvise muri bibiliya ariko arakubwira ati umuntu nuwambara akikwiza akambara n'igitambaro ucumva binezereye cyane atashe muhira itariki zitanu z'ukwezi kwa kane uno mwaka Cezaria yemeza ko umufasha wiwe yamwakiriye neza ariko akabona ko hari cyahindutse kutwakira nta kibazo cyahabaye ariko urabona yuko uko yari ameze bitandukanye n'uko ubu ameze je mu kibano nta ngorane ndahafise abo twabana tuvugana neza nk'uko twari dusanzwe baduhaye karibu hanyuma nta ngorane n'imwe agenda habona tumeze neza nk'uko twari dusanzwe umufasha mhm. wiwe nawe abishingira intahe mu kibano ntibatanga ingorane kubera ko baratembera keretse yuko bafise inyambaro abantu bose baca baraba bakababona uyu mufasha wiwe nawe dushimye kumwita zakariya muri ano makuru bo baraza ubu bari muhira inyuma y'amezi abiri batahutse Cezariya ati kuja mu kibanza cy'ubusinde aho bari basanzwe bahurira ngo ntibigikunda ngo kuko ntibokora ibitandukanye n'ubutegetsi twaragenda ariko ubu ntibatwemerera kugenda mu kibanza rero natwe turubaha abategetsi kubera twubaha twagiye kubera twumva ingene igihugu kimeze kimeze neza kandi icyo tumva ko tangorane ihari tucubahiriza twebwe ntidushobora kushiramwo inguvu ngo tugiye gusengera mu kibanza cya businde hanyuma ntidushobora gukora ibintu bitandukanye n'ubutegetsi ikibabaza zakariya ni uko abana biwe bamaze imyaka ine batiga kandi abona ko babandanya uko kwemera k'umubyeyi wabo ubu ibyo barimo batahebye kandi bingora kubibakuramwo agasaba ko abayoboke b'umwigemeze byangenda ku mana batahutse bahora mu kazi bosubizwayo kugira ngo bafashe mu miryango abayoboke bazebiya barenga igihugu igihumbi n'amajyana atanu akaba aribo batashe mu gihugu mu ntango z'ukwezi kwa kane nyuma y'iminsi bari bamaze mu gihugu ca Kongo no mu Rwanda bakanga kandi kwiyandikisha muri hase E banse gufatwa amakanda bakoze mireye kanyange abadandaza basanzwe barangurira imirimo yabo ku isoko mfata kibanza ya jabe baridoga bakavuga ko batigeze bamenyeshwa icyatumye isango rihinduka ryo kwinjira isoko nshasha aho bemeza ko bahombye kuko bafasha amadeni yo kuriha ah, amahera meri ya bujumbura kugira baronke ibibanza basabye bavuga ko ubu bariko barariha ibibanza bibiri kandi batariko bararonka n'ababashorera aba ni bamwe mubaganiriye na radiyo isanganiro ah, tubona bavuga ngo dutonze ku isoko mugabo nukwirirwa twicaye hamwe umuntu agataha ageze ko nta nyishu nta ki nta n'umwe atubwira ati bumeze uku urabona itariki iyo ziteye z'ukundi kwezi kwa gatandatu ubu turarindiriye rero niba babona hari icyo bashobora kutukira yuko uzoba wisigaye ko uzoca winjira isoko kuko ufise ikibanza avuga ati basi ingwate yanje izaba kijya kibanza watsa ideni umuntu kugira ngo urihe irya avanse ya katire samire mu bukene twebwe turimo n'ibihe turimo kuronka ibihumbi amajana ane tw'ikintu cyoroshe urabona baraduha isango yo mu kwa gatanu yararengana basubira baduha isango ya rotiransi irarengana baratubwirishije inama batubwira ikiringo cya nyuma kwa ari rotiransi abanyagihugu icyo twari twifuza twese uko twokwimuka cyangwa ngo biteze ariko byoteba mugabo bikaba iminsi ni myinshi rero bishoboka ntibanyarutse tuve ngaha twimuke dusubire mu isoko kuko ngaha ibibanza turabirihira kandi tutari ko turinjiza nk'uburongozi bw'igisagara cya bujumbura ntibaragira icyo bashikirije kugira batange umuco bamwe mu bunguruza abantu n'ibintu ku makinga bo muri zone ya Cibitoke ni hano mu gisagara cya Bujumbura bidoga ko batozwa amafaranga batabona ico azokora bavuga ko ababarongoye mu mashirahamwe ya Sotavebu na Sotavedebu babasigurira ko ari ayo kugura agakaye k'ibikorwa rusange kandi bari basanzwe bitabira ibyo bikorwa bagasaba ubushikiranganji bujejwe ivyo kuguruza abantu n'ibintu kubatunganiriza n'inkuru ya Vestine Butoyi twebwe ku iterera ryo kubaka igihugu turi tayari uburundi bwacu tuzobwubaka mugantu tugomba kubaka umufuka w'umuntu iyi imyidogo y'umwe mu basanzwe bunguruza abantu n'ibintu ku ikinga twasanze aho muri zone ya Cibitoke mu gisagara ca Bujumbura uyu avuga ko adatahura ukuntu babatoza amafaranga igihumbi n'atanu yo kugura kaye ko kujana ku bikorwa rusangi kandi bari basanzwe bavyitaba kaye ariyo yose yategerezwa gutangwa umushikiranganje wo gutwara abantu n'ibintu abizi kuko amashirahamwe dutwagwamwo arafise ubushikiranganje yegukira rero tumaze kubona izo kaya atakidodo c'ubushikiranganje twegikora kiri kwizokaye twavuye tubona umenga nta muco uri muri ayo makaye nacu gituma ahubwo dusaba yuko ayo makaye yohagarikwa kuko twe ntacu kudufasha nta na kimwe aba bantu basanzwe bunguruza abantu n'ibintu ku makinga babandanya bashimangira ko batazigera basiba na rimwe ku bikorwa rusange nk'uko byahora naho ni kuvuga ubushikiranganje budufashe bahagarike ibyo bintu twe twabyise ubusuma ni vore ni vore nibahagarike nawe bundi ho twe dusanzwe dukora ibikorwa rusange n'ubu tuzogenda tuse twemerere tumenagurane nta kundi rega nta kundi turi bubigenze sinzoreka gukora nagiye gukora ibikorwa rusange nzoguma nagiye mu kazi kanje ka misi yose abo bunguruza abantu n'ibintu ku makinga basaba ubushikiranganje bujejwe byo kunguruza abantu n'ibintu kubatunganiriza kubera haciye indwi bataronswa umushahara wabo nikodemo bizimana akavuga ko adatahura igituma bahagaritse imirimo yabo kandi ataminsi myinshi yari haciye agahamagarira abigisha hamwe n’abanyeshuri gusubira ku bikorwa guhera ku munsi w'ejo bamwe mu bahuye n'ibyago byabaye muri kahise mu gihugu ngo barafise inyota yo kubivuga bikamenyekana mu cigwa cyakozwe ku kuntu abo bantu abo babuze ababo mu bihe by'intambara babayeho ngo byaragaragaye ko bamwe muri bo bidakunda ko bigana ibyabashikiye byose Eh, abacitse ku icumu twarabanje turaraba turamenya neza ninde muntu yacitse ku icumu ni ikigo kitoroshye kuko umuntu twarasanga yaracitse ku icumu mu mirongo inani n'umunani mu ntara za ngozi na kirundo mu mu mirongo icyenda na gatatu usanga nawe yaramaze inganda muri icyo gihe twasha dufata tuti tukeneye abacitse ku icumu b'igihe iki n'iki tukavuga tuti uno munsi turondera abacitse ku icumu mirongo inani n'umunani uwo tukamufata nk'umuntu hama mu mirongo icyenda na gatatu tukamufata nk'uwundi uwundi mugore washyitse icumu ni abantu bafatwa ku nguvu ni abantu bari mu ubu ntibakiyita amasite depurase bayita amavilage dope mugabo kera y'amasite y'abadeplase ni abantu bahungutse ni abana bakuze batagira ababyeyi ni abana bavutse ku babyeyi batazi batazi ndetse n'ubwoko bwabo icya mbere na nasanze mu ntara zitandukanye amakomine cumi n'abiri n'intara zitandatu twagize muri icyo kigwa ni uko twahuye n'abarundi banyoteye kuvuga cya kabiri twabonye ku rubuga ni uko n'aho abantu bavuga bagoye kuvugisha kuko bafise intuntu ku mutima usanga muri ko muravugana hagera igihe bageze hagati bikanka ko bavuga bagahagarara icya gatatu twabonye ni uko hari abantu ibyo babona byo bakiza ni byinshi ni byinshi uko twagiye turaganira hariho bamwe bavuga bati twebwe tubona twogira amahoro tubihebye ntidushe no kubivuga abandi nabo bati oya twogira amahoro tugiye turabibwira abana kugira ngo tubigishe kubana neza tubigishe ko umuntu utari umuntu umutu utari umuntu umutwe ari umuntu hakaba n'abandi babona ko kugira ngo bigende neza ari ikiyago mu miryango ikiyago hagati y'abagirizanya hakaba hari igisata cya mbere cyuguruwe mu ntara zo hagati mu gihugu c'ikigo gikuru cyo Mukamenge Kamenge mu gisagara ca Bujumbura abantu bashika ibihumbi bibiri bakaba bamaze kuvugwa muri ico kigo c'ingozi kuva cuguruye haraciye imyaka ine ni hano duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri uno mutaga reka nshimire eri kadogo yari mu buhinga bw'ivyuma ndabashimiye namwe bwe mwese mwashoboye kudukurikira mugira umutaga mwiza